บุ๊กทูสี่สิบห้าเจ็ดสิบอีเปตเจ็ดสิบอีเปตที่โรงหนัง в киното в киното เราอยากไปดูหนัง Ние искаме да отидем на кино. Ние искаме да отидем на кино. วันนี้มีหนังดีฉาย Днес дават хубав филм. Днес дават хубав филм. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Филмът е съвсем нов. Филмът е съвсем нов. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Къде е касата? Къде е касата? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Има ли още свободни места? Има ли още свободни места? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Колко струват билетите? Колко струват билетите? หนังเริ่มกี่โมงคะ Кога започва представлението? Кога започва представлението? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Колко време продължава филмът? Колко време продължава филмът? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Може ли да се запазват билети? Може ли да се запазват билети? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Бих искал да седя отзад. Бих искала да седя отзад. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Бих искал да седя отпред. Бих искала да седя отпред. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Бих искал да седя в средата. Бих искала да седя в средата. หนังน่าตื่นเต้น Филмът беше напрегнат. Филмът беше вълнуващ. Филмът беше напрегнат, вълнуващ. หนังไม่น่าเบื่อ Филмът не беше скучен. Филмът не беше скучен. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Но книгата към филма беше по-добра. Но книгата към филмът беше по-добра. ดนตรีเป็นอย่างไร Как беше музиката? Как беше музиката?